la araba kai la hebrea en Jerusalemo. Ciu tamen esperanto kiel ponte lingvo? Ti la inda considero estas che versaine nur du etnoi en la mondo, la araboi cae la judoi, cutimas usi kiel saluton la vorton pazzo, salam kai shalom. Bedaurinde tio dis nun restas nur bon desiro kai shbebanta revo por la israelano i la palestinano la urbo chi e pli evidentidia la rancora contrasto inter ili, estas Jerusalemo. Antau quel monatoi, monato i ondo de perfortai eventoi i evento i ocasis en la orienta tio esta saraba parto de la urbo Cai gi ancora un ne plene quietigis Malgrautio, giuste rilate alla lernado della respectiva i lingvoi, en parto i della urbo presentigas surprisa tendenzo. Despli la eblezzo de dispartigo de Jerusalemo mal proximigas, iu pli crescas la desiro lerni la lingvon de la alia flanco, responde al pli reala necesso de reciproca mal pli surfazza interconatigio. En la occidenta iuda parto de la urbo oni petas lerni la araban, dum en la orienta araba parto oni postulas lerni la hebrean. La motivoi de la lernantoi estas malsimilai, sed la tendenzo estas clara. Jerusalemo pene cae alterne faras pluan passion al binaziezzo. La motivoi ciui instigas la lernantoin estas malsimilai en la occidenta cae orienta urbo. La judoi eclernas la araban cefe pro ideologio au pro desiro pli profunde interconatigi cun la logiantoi de orienta Jerusalemo la palestinanoi qui lernas la hebrean consideras un lingvon kiel existo necesson, cele al lernado en universitato au al per laborado en la occidenta urbo. Sed la resulto estas la sama. En uno el la plei violenta iaroi ec de la unuigo de Jerusalemo, Shainas che la postulo lerni la lingvon de la alia flanco estas crescanta tendenzo comuna alla du partoi de la urbo. Crom che mi volas flue comunichi con la araba lo giantaro, lerni la araban estas la plei clara gesto de solidarezzo, diras Nizza, ec de quelca iaroi activulino de maldextra partio en Jerusalemo, cae sci confessas che rigardante la pacintezzo, sci ne comprenas chi al tiu tendenzo ne nascidis santaue. Surprise, chi ni estis obtusai, chi el ni ne pensis lerni la araban antau quelcai iaroi, temis ja primiopa conduto. Sendube la generala nivelo de la Hebrea inter la palestinanoi estas multe pli alta ol tiu de la araba en la iuda lo jantaro. Sed la Hebrea ce palestinanoi estas ceferigata fare de i viroi. Geknaboi, virinoi, cae maliunuloi tre mal multe capablas paroli la Hebrean cae tute nesetzias legi cae scribi gin la lernado de la hebrea estas subconscie considerata kiel ne malhavebla trudo, char ia maniere gi pova saperi kiel for confesso de la palestina identezzo. Alia ticla clarigo por la crescanta postulo pri lernado de la araba fare de la judoi estas la asserto che antaue la israela i maldextruloi tutte nature comunicis cum la palestinanoi en la angla, sed hodiau ili vere hontas fari tion. Regi la araban estas necesso, ne shatto cupo. Do oni povus iom naive pensi che por atingi pazzon inter la israelanoi cae palestinanoi, suficios iom post disvastigi la regadon de la reciprocai lingvoi, cae tiel faciligi la intercomprenon. Sed facte, la hebrea cae la araba ne povas vere helpi citcele, char ili ne estas neutralai, cae la angla tute ne povas esti considerata ciel lingvo de pazzo inter etnoi, cae tion clare evidentigas la militae ocasintagioi de la lasta duon miarcento. Ni esperantistoi sur las puroi de Zamenhof iam de longe proponas la solvon de esperanto, aparte por similae situazioi en la mondo. Mi persone fin fine successis malfermi en Jerusalemo curson de esperanto por mesa giuloi, Esperante che vere ecguto malgranda, konstante, frapante traboras la monton granitan.